etichetoi contrao drincato. Nova rapporto de Monda San Organizo informis che boteloi ca scatoloi de alcoholajoi devas surhavi etichetoin, quiui atentigas pri la damagiai influoi de tiui trincajoi ie la Roma sano. La etichetoi estu devigai cae bone compreneblei por consigo de la homoi pri la ligo inter alcoholo cae cancero. La rapporto, publicigita en februaro 2025, montris che la drincado en Europa Unio dum 2019 estis la duoblo de la monda mesuma quanto. Cio faras la regionon la plei pesa relati al alkoholajoj en la mondo. Tie alkoholajoj causas okcent mil mortojn en ciu jaro. En la jaro du pli ol cent dek mil novaj kazoj de cancero estis ligitaj al alkoholo kaj pli ol kvindek mil mortoj pro drinkado en la Europa Unio. Plei ofte ocasis canceroi de la coilo, rectumo cae mamo. Quancam ligigio inter alcoholo cae cancero iam establigis de longa tempo, multe homoi ne estas pritio bone informitai. En unu esploro, oni trovis che nur dec quin procentoi el la interviuitoi conscias pri la relato inter mam cancero cae alcoholo, cae nur 39% conscias pri la relato inter alcoholo cae coilo cancero. Compreneble la industrio de drincajoi same kiel ocasis relate la industrion de tabaco contribuis al tiu nesciado. Oni mispropagandas cae clopodas mildigi la dangeron trafei etichedoi sur la boteloi cae scatoloi de alcoholajoi certe povos helpi la consciigon de la lojantaro. En la iaro 2026, Irlando estos la unua lando en la mondo quio lau lege de vigos la algluon de etichedoi sur alcohol boteloi cae aliei alcoholuioi. Ili attentigos ne nur pri la dangero de cancero, sed ancau de repatai malsanoi, cae relati al gravidulinoi. La Monda San Organizo pledas che in la tuta regiono oni faru similain pashoin. Oni insistas ancau che la efficetso de tiu eticedoi dependas de ilia formato, coloroi, en havo cae grandetso. Alcoholo estas vere dangera trincajo. Gis antau quelca iaroi oni supposis che modera trincado estas sen dangera, cae oni ofte ec recomendis vinon ciel sanigan trincajon. Nun tempe esploroi montris che ne existas tutte secura quanto da alkoholajo relate la homan sanon. Compreneble, ju pli multe oni drinkas, des pli da risco. Alkoholajoj povas causi pli ol sesdek malsanoin. Interalie, canceroin en la buscio, faringo, esofago, coilo, rectumo, hepato, cae mamo ciu taga drincado de certa quanto povas causi canceron de la stomaco, pancreato cae prostato. Bon venon do al la